Qur'oni Karim darsini juma kunlarida dars qilib o'rganayotgan bo'lsak ham <clears throat> bu dushanba kungi darsimizda Qur'oni Karimning bir nuqtasini alohida o'rganishlik o'zimizga bir munosib ko'rdik. Bu alohida darsimiz Qur'oni Karimdagi Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu nizosiga bog'lanadi. Qur'oni Karimda to'qson o'rinda ey iymon keltirgan kishilar deb alloh taolo nido qiladi bu to'qson o'rin har bittasi o'ziga xos bir nuqtani kasb qiladi shu to'qsonta iymon keltirgan kishilarga bo'lgan nidoni inshaalloh Allohning izni bilan shu dushanba kunlik darsda o'rganamiz. Birinchi biz Sura Baqaradan boshlaymiz. Sura Baqarada 11 o'rinda ey iymon keltirgan kishilar degan nido ya'ni 24 varaq bo'lgan Sura Baqarada ey iymon keltirgan kishilar degan nido 90 ta o'rinning 11 bittasi Sura Baqarada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم mana bu qur'oni karimdagi iymon keltirgan kishilarga bo'lgan nidoning birinchisidir abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytgan ekanlarki bir kishi u kishini oldilariga kelib menga bir ahd qilib vasiyat qiling deganlarda aytgan ekanlarki إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه degan ekanlar agar alloh subhanahu va taoloni ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirgan kishilar degan nidosini eshitadigan bo'lsang qulog'ingni yaxshi soginda Alloh seni chaqiryapti. Agar bir hurmatli odam chaqirsa, butun vujudimiz bilan quloq solamiz. Alloh subhanahu va taolo chaqirarmikin deb o'zi orzu qilishimiz kerak edi. Bizni Alloh subhanahu va taolo iymon sifati bilan chaqiryapti. Boshqa sifatimiz bilan emas. Yo bir qaddi qomatimizga bu nido bag'ishlangan emas yo farzandlarimizni ko'pligiga yo moli davlatimizga yo qasrlarimizga yo boshqa narsaga emas iymon sifatiga ayting ey muhammad alayhissalom rabbim sizlarni hech ham e'tiborga olmaydi agar iymoninglar bo'lmasa deng demak shu iymon bilan bizni chaqiryapti ekan abdulloh ibn masud aytgan ekanlarki qulog'ingni yaxshi togin yoshi nidodan keyin senga buyuriladigan bir yaxshilik keladi yo qaytariladigan bir yomonlik keladi buyurilgan yaxshilik ham qilmoqlik zarur qaytariladigan yomonlikdan tiyilmoqlik kerak degan ekanlar demak mana bu nido birinchi nido bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga adab saqlashlik bilan boshlanadi demak din Dinning asosi nima o'zi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Bu'ittu li utammima al axloq." Oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildim dedilar. Demak, birinchi adab. Adab nima? Rasul sallallohu alayhi vasallamga adab saqlashlik. u kishiga adab saqlashlik aslida o'zi u kishiga ergashishlikdir. Bir odam bir odamga nisbatan odobda bo'lishligi unga nisbatan nihoyatda ergashganligi bilan isbotlaydi. Birinchi nido Rasul sallallohu alayhi vasallamga nisbatan odob saqlashlik bilan boshlanadi. Oxirgi nido Qur'oni Karimda tavbatun nasuh haqiqiy tavba bilan tamom bo'ladi. Haqiqiy tavba qilishlikka Alloh taolo buyuriydi Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tavbatan nasuha oyati bilan tamom bo'ladi. 90-nido. Demak, hayotning oxirigacha inson doim qilgan amaliga haqiqiy tavba qilishlik bilan o'tishlikka harakat qilmoqligi kerakki, haqiqiy tavban agar musharraf bo'lsa, shun bilan insonning hayotining avvali Rasul sallallohu alayhi va sallamga adab saqlashlik oxiri haqiqiy tavba bilan bo'lsa, u mukammal mu'min bo'lishligiga ishora bo'lsa kerak vallohu a'lam. Mana bu adab nima? Yahudlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masxara qilishlikka butun vujudlari bilan harakat qilishadi. Hatto u kishining oldiga Oysha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadiki, bir yahud keldi. assalomu alayka dedi va alayka dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamiz g'azablandim dedilar yana assalomu alayka deb yana xitob bo'ldi yahudiy tarafidan yana va alayka dedilar 3-chi marta ham assalomu alayka dedi 3-chi marta ham va alayka dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida o'zimni tutib turolmadimda yo rasululloh nima deyayotganligini eshityapsizmi dedim som arab tilida o'lim degani o'lim sizga bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni nima deyayotganimni ham eshitdingizmi dedilar men o'lim sizga bo'lsin dedi va alayki o'zingga qaytsin deb turdi shu darajada masxara qilishlikka zarracha imkoniyat topishsa shu masxara qilishardi Hatto aksa urolmasa, aksa urganga o'xshab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bilishardiki duolar ijobatligi. Allohni rahmati bo'lsin degandek hujjatlab olaylik. O'z yahudlar o'zini aksa urganga o'xshatishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldida alhamdulillah deyishardiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yarhamukalloh deydilar deb. U kishi yahdikumulloh va yuslihu balakum deb berdi. Alloh hidoyat qilsin sizlarni deb berdi. Yarhamukalloh demaslar. Shuning uchun ham mu'min odam har bir harakatida hassos bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hiraql Rum podshosiga maktub yo'llaganlarda assalomu alayka demadilar. Assalomu ala man ittaba'al huda. Hidoyatga erishgan odamga Allohning salomi bo'lsin dedilar. hatto ham salom bermaydilar ana mo'min odam har bir narsada hassos bo'lmas ekan o'zining ustida bo'layotgan masxara bilan odobni farqini bilmay qoladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashoblarga Allohning vahiysini yetkazadilar. Yetkazgan vaqtlarda ashoblar biror narsani cho'na tushunib qolishlikdan qo'rqishib, komil tushunishlik uchun roina ya rasululloh roina ro'ya qiling bizni ro'ya qilib qaytarib qaytarib gapirib bering yo ohista gapirib bering deb talab qilishardilar roina arab tilida roina amr bo'lib no bizni ya'ni bizni ro'ya qiling degan ma'noda yahudlar o'zlarining ibroniy tillarida ruunat ahmaq ma'nosida bo'lib, yoyinki arabiy tilda ham ru'unat o'zi hamoqat ma'nosida bo'lib, ro'ina vaqf qilib ra'anta ro'ina deganda ro'inada mutakallim ma'al g'ayr qilmasdan ra'anta ro'inan ismi foil qilib buni ra'anta ro'inan hol qilishib mana bu holatdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ya'ni o'zlarining ibroniy tilida bo'lsa, ya'ni ahmaq ahmaq yo ahmaq bo'lding degan ma'noda bildirishib, ro'ina tovushda bir, lekin ashoblarning maqsadlari bizni rioya qiling degan bo'lsa, ularni maqsadlari ru'unat ahmaq ma'nosini iste'mol qilishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qildi. Rasul sallallohu alayhi va sallamga odobdan shunchalik ehtiyot bo'linglarki, boshqa lug'at bilan bironta bir so'kishga ehtimoli bo'lib qoladigan so'zdan ham ehtiyot bo'linglar degan ogohlantirish bo'ldi. Ey iymon keltirgan kishilar, ro'ina demanglar. Chunki yahudlar oranglarga kirib, ular deb boshqa ma'noda iste'mol qilishib Rasul sallallohu alayhi vasallamni masxara qilishyapti. Xuddi shu ma'noni bildiradigan unzuruna deylar. qulu va qulu bizga muhlat bilan gapiring deyiladi. Umburla xuddi ro'ina ma'nosida bo'laveradi, lekin yahudlar o'zining bu yerdagi istehzo masxara qilishliklariga imkoniyat qolmadi. Alloh subhanahu va taolo rasulini shunday himoya qildi. Zinniy biroq sezmaydigan darajada masxara qilayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo rasulini himoya qildi va mu'minlarni ogohlantirdi va orangizlardan bu yerda yahudlar bor bu yahudlar sizlarni bu payg'ambaringlarni masxara qilyapti bundan ehtiyot bo'linglar degan buyruq bo'ldi vasmau sizlar quloq solinglar so'zga rasulini masxara qilganlar kofir kofir bo'lganlarga alamlantiruvchi azob bor deb alloh taolo nozil qildi alloh subhanahu va taoloning marhamati ashoblar malail a'lo bilan birga yashashardi ular Alloh ularning doim hollarini nazorat qilib turishganligini bilib turishardi Alloh har bir mo'minni haqiqiy mo'minni holini ko'rib turadi hammaning holini ko'rib turadi lekin ularga doim vahiy nozil bo'lib turadi ular osmon bilan bo'lgan aloqani doim bilishib his qilib turishadi demak bu oyatdan bizga xulosa shuki ey iymon keltirgan kishilar sizlar roina demanglar rioya qiling degan ma'noni aytmanglar balki shu ma'noni bildiradigan unzuruna bizga muhlat bilan gapiring degan so'zni aytinglar rasulini masxara qilishlik bu kufrdir bu kofirlarga alamlantiruvchi azobdir demak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu oyatdan mana ba'zi ulamolar istixroj qilishganlarki sarih oyatlar ham bor ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini masxara qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masxara qilishligidir. Shuning uchun kufrga olib boradi. Biror bir kishi sunnatni masxara qilib qo'ysa, masxara har bir tilda o'zini bildiraveradi. Kamsitish, masxara qilishlik kufrga olib boradi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini masxara qilishlikdan tiyilmoqlik kerak. Hozirgi vaqtda ko'p kishiga kufr falsafasining ta'siri ostida sunnatlarni masxara qilishlik u dinsizlarga emas o'zini dindor deb sanagan odamlar ham masxara qilib qo'yayotganligidan ehtiyot bo'lmoqligi kerak haqiqiy sunnatga amal qilgan olimlarga nisbatan ham beadablik qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak mo'min haqiqiy mo'min kishilarga nisbatan masxaradan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak ayollar ayollarni masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak inshaalloh nido davomida eshitamiz mana يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون mana bu masxara umuman durust emas bir erkaklar jamoasi ikkinchi erkaklar jamoani masxara qilmasin mumkin masxara qilinuvchilar masxara qiluvchilardan afzaldir bir ayollar jamoasi ikkinchi bir ayollar jamoasini masxara qilmasin masxara qilinuvchi ayollar mumkin masxara qiluvchi ayollar jamoasidan afzaldir laqablar bilan bir biringlarga tosh otmanglar mana bu narsa laqab qo'yishlar hammasi islomdan uzoq bo'lishlikni belgisi Alloh laqab qo'yishlikdan na qilyapti. Yomon laqab qo'yishlikdan. Mabodo laqab qo'yilgan bo'lsa, o'zi yomoni qo'yilgan. Tekshirib ko'rsa, biron bir odamga yaxshi laqab qo'yib aytgan odamlar mustasno suratda oz. Shuning uchun mana bu xalqlarning o'rtasidagi laqablar qo'yishlarni Alloh man qilgan. Bu masxaraga kiradi, birodarlar. Mu'min kishini masxara qilishlik mumkin emas. islomni masxara qilingan ko'rsatuvlar bular hammasi ko'rsatuv amalini qilayotgan odamning kofirligida shak shubha yo'q unga rozi bo'lib tomosha qilib turishlik bu nihoyatda kufrni xavfi bor masalan islomiy holatdagi islom kishilarini masxara qilishlik bu narsadan ehtiyot bo'lmoqlik kerak shuning uchun ham ko'p bir tilanchi odamlar borki bular islomiy kishilarning liboslarini kiyib bunaqa qilishliklari ham islomga vallohu alam masxaraga o'xshab qoladi ular masalan ana shu devonalikni boshqa kofirlarning libosini kiyib turib qilishlari kerak chunki islomda tilanishlik bir kunlik molga ega bo'lgan odam bir kunlik yemoq ichmoqqa ega bo'lgan odamning tilanishligi mumkin emasdir ikkinchi nido استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Alloh subhanahu va taolo sabr bilan namoz bilan yordamlanishlikka buyurdi. Hayot Alloh subhanahu va taolo insonni bir amallarga buyurdi, buyurgan amallari inson uchun yaxshilik e, qaytardi ko'p narsalardan, bu qaytargan narsalari inson uchun zarar edi. Bu foydali bo'lgan narsalarning hikmati ba'zilari ma'lum, ba'zilari Allohning o'ziga ma'lum. qaytargan narsalarning ham hikmatlari ba'zilari ma'lum, ba'zilari allohni o'ziga ma'lum. Demak, bu hayotda inson sabr bilan yordamlanishlikka, shariat buyurgan ishlarni qilishlik uchun, shariat qaytargan narsalardan qaytishlik uchun sabr bilan yordamlanishlikka muhtojdir. Sabr bilan yordamlanishlik mana Alloh subhanahu va taoloning ibodatini qilishlik, bunga besh vaqt namozni o'qishlik, bir yilda bir oy ro'za tutishlik, molidan nisobga esa zakot berishlik, haj qilishlik bu amallar sabrga nihoyat darajada muhtojdir. Sabr bilan bularni yengiladi. Va shu bilan birga namoz bilan yordamlanishlik. Namoz bilan yordamlanishlikni inson tushunmaydi. Modomiki namozni Alloh buyurgandek o'qiy olmasa. Bo'lmasa, mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dan rivoyat qilingan bu kishidan ashoblar rivoyat qilishganlar agar bir ish tashvishga solib qo'ysa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni darrov namozga murojaat qilardilar darrov namoz o'qirdilarda haligi og'ir bo'lib kelayotgan musibatni his qilishlari namozda yo'qolib ketardi inson agar biror bir og'ir musibat bo'lsa bir katta hurmatli odam bilan uchrashishligi bilan o'zidagi musibatni esdan chiqarib qo'yadi alloh subhana va taologa munojot qilishligi bilan insondagi musibat ko'tarilib ketadi o'ylab ko'rilsa hamma narsaga qodir bo'lgan har qanday zararni daf qilishlikka har qanday yaxshilikni yetkazishlikka qodir bo'lgan zotga munojot qilayotganligini his qilolmasa inson unda boshiga yetayotgan musibatlar ko'tarilib ketadi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Arihna ya Bilal, ey Bilal meni rohatlantirgin" dedilar. Azon aytishlik bilan u kishi rohatlanib, Allohga munojat qilishlikka tayyorgarlik ko'rishlik bilan o'zlarida bir rohat bo'lardiki, hayotning mashaqqatini esdan chiqarardi. Tahajjud namozi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechqurunda turishlikka buyurdi Alloh taolo kechaning yarmida yoyinki 3 dan 1 qismida yo 3 dan 2 qismida turishlikka Alloh ixtiyor berdi. Shu sababini bayon qilganda inna sanulqi alayka qawlan saqila. Biz sizga og'ir yukni yelkangizga tushiramiz. Ya'ni da'vat ishini, risolat vazifasini yelkangizga yuklaymiz. Shuning uchun bunga tayyorgarlik ko'ring. Bunga sizga tahajjud, sahardagi namoz sizni yukingizni yengillatadi dedi. ana bu narsani tushunishlik uchun biz haqiqiy namoz o'qigan vaqtimizda bu kalima bizga tushuniladi ey iymon keltirgan kishilar hayotdagi Allohning buyruqlarini bajarishlikda sabr va namoz bilan yordamlaninglar degan ma'no shunda bizga tushuniladi bo'ladi alloh subhanahu va taolo hammamizga shu namoz bilan yordamlaninglar degan ma'noni tushunishlikni alloh nasib qilsin shuning uchun ham salotul xavf qo'rquv vaqtidagi dushman bilan ro'baru bo'lib turgan jang maydonidagi namozning suratini Qur'oni Karimda sura Nisoda Alloh taolo bayon qildi. Jamoat bir marta bitta jamoat bitta imomga iqtido qilinadi, ikkiga bo'lib o'qiylik deyilmaydi. Imom bilan bir rakatni bir jamoa o'qib turadi, ikkinchi jamoa dushmanga ro'baru bo'lib tayyor bo'lib turadi. Bir rakatni o'qigandan keyin qaytib borib ular dushman ro'barusida turadi ikkinchi jamoa kelib ikkinchi rakatga iqtido qiladida imom bilan birga o'qib, fuqaholar o'rtasida bundan keyin ixtilof bor. Ikkinchi rakatni o'qiganlar turib, birinchi rakatni tamom qilishgandan keyin avvalgi ketganlar keladida imomdan bilan o'qisholmagan bir rakatni ado qilishadilar. Ularning qaytib borib o'zlarining qurollari bilan dushmanga ro'baro bo'lib turishlari, yurishlari namozlarni buzmaydi. Ular nima uchun namozni shu vaqtda shunchalik bunda ittifoq birlikka nihoyatda muhtoj bo'lishadi dushman ularning bo'lishlik bo'linishligini xohlaydi ular shunday xatarli soatda ham bitta imomga iqtido qilib ergashishlik sifatlarini yo'qotmaydi va undan tashqari ularning bu qo'llaridagi bu silohlarga muhtojligidan ko'ra ma'naviy silohiki Allohga qalblarni bog'lashlikka va zarracha ham siljimasdan jannatni ko'rib turgandek bo'ladigan soatda bo'lishlikka u silohdan ko'ra ma'naviy silohga muhtojdir. Ana bu silohni namoz bera olgan sahobalarga. Shuning uchun ham ular namozga kirib ketgan vaqtlarda sahobalarning namozlarini eshitilsa, inson o'zining o'qiyotgan namozdan hijolat oladi. Mana bu mana tobiinlarning o'qigan namozlariga ham, ularning Qur'onni tilovatlarini eshitganliklarini mana rivoyat qilinadi. Alloh nasib qilsa, darsimizni oxiridagi darslar davom etgan sari tobiinlarning davriga ham kelamiz. Mana bu kishilardan rivoyat qilingan narsalarni eshitilganda bilinadi. Ba'zi bir kishilarning jihodda jasadlariga kamonning kamonni uchidagi, ya'ni yoyni uchidagi temir kirib ketib, chiqarishlik qiyin bo'lgandan keyin buni chiqarmasa zarar katta bo'lib halokat bo'ladi dedi u vaqtda terini o'ldiradigan dorilar yo'q birodarlar shunda olishlikka agar olmaslikni iloji chorasi yo'q bo'lsa albatta olishlik kerak bo'ladigan bo'lsa bir yaxshi tilovat qiladigan kishini olib kelinglar dedilar qur'onni tilovat qilsin qur'onga men berilgan vaqtimda kesib olaverasizlar dedilar ana shu vaqtda u kesib olib qo'yganligini bilmaganliklar rivoyat qilinadi birodarlar mana bu narsalar namozga qur'onga berilishlik qanday bo'lganligiga dalolat qiladi uchinchi nido Ya ayyuhallazina amanu kulu min من طيبات ما رزقناكم lillahi in kuntum كنتم ta'budun halol taom yeyishlik haqida. Ey iymon keltirgan kishilar, biz rizq qilib bergan narsalarning pokizalaridan yeylar Alloh buyuryapti. Alloh bizga rizqni ko'pini bergan. Buning ichida toyibotlarini yeyglar deyapti. Vashkuru lillahi Allohga shukr qilinglar. Agar Allohgagina ibodat qiladigan bo'lsanglar. Demak, Alloh bizga bergan rizqlar halol ham rizq, harom ham rizq. Bu rizqlarning hammasini yeyishlikka Alloh bizni buyurmayapti, balki bergan rizqlarining toyibotlarini yeyishlikka buyuryapti. Haromlarni yemaslikka buyuryapti. Mana bu narsa ila inson vujudga keladi. Bu nido faqat iymon keltirgan kishilarga. Ammo kofirlarga halol harom degan gap bo'lmaydi. Chunki u kufr o'zi vujudini najosga aylantiradi. Innamal mushrikuna najasun. Mushriklar najosdir. Ular xolasin, tanosin, tanomasin najosdir. Demak, iymon keltirgan kishilarga agar nima bu harom deb qolar ekan, biz yoramiz desa, birodar, bu nido faqat iymon keltirgan kishilarga sizga emas deysiz. Bu Alloh deydi bizni faqat iymon keltirgan kishilarni chaqiryapti. Ey iymon keltirgan kishilar, biz sizlarga rizq bergan narsaning pokizalaridan yeng, deyapti. Iymon keltirgan kishiga, bu sizga emas deymiz. lillahi. Bunga shukr qilinglar. Agar Allohgagina ibodat qilayotgan bo'lsangiz. Ya'ni Alloh bergan bu rizqqa hamdlar aytishligimiz biz uchun zarurdir bu agar Allohgagina ibodat qilishligimiz. Demak, Alloh bergan rizqlarning pokizalarini yeyishligimiz ham ibodat va unga shukr qilishligimiz ham ibodatdir. Mo'min odam ham tanini rohatlantiradi, ham shukr bilan ajrlanadi. Allohning ne'mati mo'minga juda kattaki, ham pokiza taomni yeb ko'rib, shukr Allohni buyrug'ini qilgan bo'ladi, shukr qilib ibodat qiladi, ovqat yeb ibodat qiladi, yana tani rohatlanib turib ibodat qiladi. Mana bu ibodat ma'nolarining bittasidir. Ammo kofirchi nimani yesa ham u Allohning ne'matini ekanligini tan olmaydi. Yo'inki shukr qilmaydi. U Alloh subhanahu va taologa kofir bo'lgandan keyin unga halol va haromning e'tibori yo'q. Chunki halol va harom degan kalima o'zi arab tilida bo'lib, Alloh subhanahu va taolo halol qilgan narsa haloldir, harom qilgan narsa haromdir. Bu narsani Allohni tan olmagan odamga nisbatan halol va haromni e'tibori yo'q. Ochiq aytganimizda, g'usl qilishlik namoz o'qishlik uchun, Qur'on o'qishlik uchun deb bo'ladi. Namoz o'qimay, Qur'on o'qimagan odam xohlasin g'usl qilsin, xohlasin qilmasin. Buni bizga hech qanday e'tibori yo'q. Uning usul qilganligini ham e'tibori yo'q, usul qilmaganligini ham e'tibor yo'q. Chunki usul o'zi namoz o'qishlik va Qur'on o'qishlik uchundir. Chunki usulning vojib bo'lishligi usul pokiza odamga usul qilishlik vojib bo'ladi. Pok bo'lishlik lozim bo'ladi. Nopok odamga u o'zi asli masalan bir pokizalikdan nopoklikka o'tdi endi. Shuning uchun g'usul qilishlik lozim bo'ladi. U nopoklikdan, masalan, pokizalikdan nopoklikka o'tsang, keyin g'usul qilish lozim bo'ladi. Asli o'zi nopok bo'lgandagi nopoklikdan nopoklikka o'tdi. U narsani shunday tushunmoqligimiz kerak. Shuning uchun nido biz nidoga diqqat berar ekanmiz, ey iymon keltirgan kishilar degan so'zni biz quloq solishimiz kerak. Mana bu joyda iymoni bor kishilar qulog'ini darrov Alloh subhanahu va taolo chaqiryapti deydi. Har bir narsa tarafidan bo'lgan chaqiruvni inson bir eshitadi, quloq soladi. Harom qilingan narsalar Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Ba'zi narsalarni o'limtikda harom qildi, qonni harom qildi, to'ng'iz go'shtini harom qildi. Lahm kalimasi go'sht va yog'ni o'z ichiga oladi hammasini. va Allohning nomidan boshqa aytilib so'yilgan narsalarni hammasini harom qildi. Va mollarni o'zaro nohaqlik bilan yeyishlikni harom qildi mana. Mast qiluvchi ichimliklar bular hammasining harom ekanligida shak shubha yo'q. Va bu harom qilingan narsalar biz bu hozir to'la aytib o'tadigan narsalar. Lekin shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni buyurgan narsaga mu'minlarni ham buyuradi. Ya ayyuhar rusulu kulu min minat tayyibati wa'malu solihan. Ey payg'ambarlar, rasullar, sizlar pokiza narsalardan yeyglar deb Alloh taolo buyurdi. Mo'minlarni ham pokiza taomlar yeyishlikka buyurdi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatni o'qib turib aytdilarki أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام va g'uziya bil harom fa anna yustajabu zalik. Keyin bir kishini zikr qildilarda uzoq safarlar qiladi. Sochlari to'zigan changlarga bulanib uzoq safarlar qiladi. Qo'lini osmonga ko'tarib, "Ey Rabbim, ey Rabbim" deb duolar qilib yuradi. Yeyishi harom bo'lsa, ichishi harom, kiyimi harom, e, harom bilan g'izolangan qanday duosi ijobat bo'lsa? Demak, harom bilan taomlanishlik duoning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Inson harom taomni yegandan keyin undan fikr sahih fikrlar chiqishligi ham yo'qolib boradi. Undan toza fikrlar, toza nuqtalarni olishlik ham yo'qolib boradi. Shuning uchun ham Jaloliddin Rumiy luqma tuhmastu barash andishaho, luqma bahru gavharash andishaho.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 to'lansa uni ham ruxsat beradi ammo talab qilishsa merosxo'rlar qisosni talab qilsa albatta qisos olinadi bu oyat birinchi vaqtda al hurru bil hurri agar hur odamni o'ldirilsa uning muqobalasiga hur odamni o'ldiriladi qulni o'ldirilsa uning muqobalasiga qulni o'ldiriladi val unsa bil unsa ayolni o'ldirilsa uning muqobalasiga ayolni o'ldiriladi فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان mabodo birodari tarafidan afv qilinsa ya'ni kechirilsa unda ma'ruf endi diyatni talab qilishlikda haddan tashqari ko'p diyat talab qilmasin ya'ni ma'rufan talab qilsin va unga ado qilayotgan taraf ham bu endi uncha qattiq talab qilmaydigan odam ekan demasinda ehsonan yaxshi qilib bersin bu ham harakat qilsin Bu Rabbiylar tarafidan sizlarga yengillatishlikdir va rahmatdir. Kim bundan keyin endi diyatni olgandan keyin tajovuz qiladigan bo'lsa, unga alamlantiruvchi azobdir. Bu oyat Sura-i oyatidan ilgari nozil bo'lgan. Ya'ni bir odam avvalgi davrda Ya'ni Qur'oni Karimning avvalgi oyati bu oyat nozil bo'lganda bir qulni hojati o'ldirib qo'ysa uni muqobalaga sizga bir qul o'ldirilishligi lozim bo'lib albatta endi qulni nohaq o'ldirilmaydida diyati beriladi ammo sura moydadagi oyatiki va katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi val ayna bil ayni val anfa bil anfi val uzuna bil uzuni was sinna bis sinni val juruha qisas oyati nozil bo'lganda kimni o'ldirib qo'yilgan bo'lsa ho ayolni ho kichkina bolani ho katta bolani katta odamni o'ldirilgan bo'lsa ham qisos olinadigan bo'ldi uni muqobilasida ayolni o'ldirsa ayoldan qisos olinmaydi u kim o'ldirgan bo'lsa qotildan qisos olinadigan bo'ldi avvalgi oyat mansux bo'ldi tushunarli bo'ldimi demak bir kishi ayolni o'ldirib qo'ysa ham qisos olinadi bir kishi qulni o'ldirib qo'ysa ham qisos olinadi bir kishi yosh bolani o'ldirib qo'yilsa qisos olinadi va shuni qatorida val ayna bil ayni ko'ziga bir odamni urib ko'zini nobud qilib qo'ygan bo'lsa, undan ham qisos xuddi shu suratda olinadi. Val anfa bil anfi jaro burnini jarohatlar, burniga zarar yetkazgan bo'lsa, undan ham qisos olinadi. Val bil uzni quloqqa zarar yetkazilgan bo'lsa, uni ham qulog'idan qisos olinadi. Va sinna bis tishi sindirilgan bo'lsa, uni ham tishini sindirilib qisos olinadi. Hamma jarohatlar Alloh subhanahu va taolo qisos qilib yozdi. Ba'zi bir diyat haqida ham shuni bilishimiz kerakki, diyat nima? Bir kishini bir odam qasddan o'ldirib qo'ydi yoki xatan o'ldirib qo'ydi. Qasdda o'ldirish masala. Biror bir hodisa bilan. Shunda qasddan o'ldirilgan odamning merosxo'rlari biz qisos olmaymiz, diyat bersin desa, diyat fuqaholarning, mana shu butun sahobalar, tobiinlarning o'zlarining qilgan hukmlarini asosida bo'lgan rivoyatlarda 100 ta tuya deyilgan. Savol tushadiki, bu 100 ta tuyani qanday o'taladi degan savol bo'ladi. Oqila deb arab tilida aytiladi, o'ldiruvchi odamning o'zini mulki yetmasligi bilan aka-ukalarining, ota-onalarining mulkidan olinadi. U yetmasa qarindoshlarning mulkidan olinadi. U yetmasa, mahallaning mulkidan olinadi. U yetmasa, xullas qishloq, shahar, nohiya va hokazo olinaveradi. Nima uchun? U odamning haqiqiy bir komil inson bo'lganda uning manfaati hammaga yetardi. Endi bu yerda zarar bo'lganda shunday odamning shu doirada tarbiyalanganligiga zarariga ham sherik bo'lishadi. Mana bu islomning adolatidir. xullas boshqa miqdorlar ham bor biz mana bu narsaning o'rni emaski ba'zi mayli ba'zi narsalarga ishora qilib o'tsak ming misqol tilloga hisob qilinadi yuzta tuya bo'lmasa ming misqol tilloga yoyinki o'n ikki ming dirham kumushga hisob qilinadi mana bu narsalar o'zlarining jinoyat bobida inshaalloh o'zini o'rnida bayon qilinadi beshinchi nido ro'za ro'zaga bo'lgan buyruq يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ey iymon keltirgan kishilar sizlarga ro'za farz qilindi xuddi sizlardan ilgarigi ummatlarga ham farz qilingandek ro'zadan maqsad taqvo hosil qilishliginglardir demak iymon keltirgan kishilarga ro'zani farz qildi ro'za haqida siz bayon qilsangiz ba'zilar odamni jismini bu quvvatsiz qiladi bu siz aytayotgan ro'za deydi siz aytasiz bu so'z sizga emas iymon keltirgan kishilarga deysiz mana shu so'zni aytgan odam o'zini boshqa musulmonlarning qabristonlaridan boshqaga dafn qilinishligini ham talab qilganda haqiqiy kofir bo'ladi lekin u vaqtda ko'rasizki shu qabristonini ham boshqa ro'zani shunday degan odam qabristonda ham boshqa qilib qo'yish kerak Chunki bu yerda o'zi Alloh subhanahu va taolo e, iymon keltirgan kishilar degandagi mo'min odam darrov qulog'ini tutadi. Kutiba alaykumus siyam. Roza sizlarga farz qilindi. Demak, roza farzmi? Iymon keltirgan kishilarni Alloh chaqirib aytyaptimi? Har bir nidoning egasi bor, birodarlar. Mabodo bir mahallada bir kishi to'y qiladigan bo'lsa, shu mahallani oshga aytadi. aytganda narigi mahallaga ko'chib kelmaydi nimaga kelmadinglar deb so'rasangiz siz bu mahallani chaqirdingiz deydi har bir narsaning nidoni o'zini o'rni bor ro'zani inkor qilgan odamlarga biz aytamizki yo'q bu iymon keltirgan kishilarga olloh farz deyapti siz xotirjam bo'ling deymiz lekin shu so'zida sodiq qolish kerak ashular hamma narsada kufrni ixtiyor qilish kerak o'lganda ham boshqacha ko'milish kerak Janoza mu'minlarga ko'milishda ham mo'minlarni qabristondan boshqaga ko'mish kerak. Mana shunday bo'lishi kerak. Chunki bu yerdagi nidoning nuqtasi mana shunga dalolatdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu yerda mu'minlarni aziz qilib, ey mu'minlar, sizlarga ro'za farz qilindi Demak, avvalgi hukm bo'lyapti birodarlar, qisos. Bu hukmni meni qarindoshim o'lib ketaveradimi men shu molni to'laymanmi men bu ishlarni qilolmayman deb tursa yo'q bu sizga emas bu mo'minlarga nido bo'lyapti deymiz demak mo'min kishi har bir ollohning buyrug'iga bo'ysunmoqligi kerak biz ro'zaning bu yerdagi yaxshiliklarni bayon qilish ustida emasmiz faqat bitta hadis bilan cheklanamizki من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر lahu ma taqaddama min ذنبه kim ramazon sharifda iymonan ro'za odamni jismiga yaxshi ekan ro'za odamni salomatligini foydasi bo'lar ekan ro'za bir iqtisodga ham bir sal foydasi bor ekan deb emas iymonan olloh meni chaqiribdi ro'za tutishlikka ey iymon keltirgan kishilar deb chaqiribdi deb shunga labbay deb iymonan ro'za tutgan bo'lsa vahtisaban kechqurunda iftorlarda hijolat bo'lasan ekan deb emas balki vahtisaban qariganingda bu bunaqa ro'za tutmay yurishlik xunuk olar ekan deb emas vahtisaban allohni huzuridan ajrni umid qilib ro'zani tutgan bo'lsa o'tgan gunohlariga kafforat bo'ladi birodarlar ishdan ta'tilga chiqib turib ro'za tutaman boshqa nima qilib ro'za tutaman jismimni tandurustlik bo'lishi ro'za tutaman degan odamlar o'zini niyatiga yarasha bo'laveradi oltinchi nido mana bu nido yana ham diqqatroq qulog'imizni berishligimizga alloh taolo bizni chorlayapti ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffa va la tattabi'u khutuwati shayton innahu lakum aduwwun mubin فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم iymon keltirgan kishilar islomning hammasiga kiringlar yoppa islomga kiringlar islomni mizojiylarga to'g'ri kelgan buyrug'ini qilmanglar islomni hammasiga kiringlar islom nimalarga buyurgan bularning hammasini qilinglar hammasiga kiringlar shunday kirib sho'ng'ib kirib ketinglar udhulu fisilmi birinchidan islom salomatlik dinidir islom hamma odam xotirjam bo'ladigan dindir lekin taoffatan umuman yoppa hammasiga kirmaganligi uchun bizning qalbimizda xotirjamlik vujudga kelmayapti alloh bizni buyurganida yoppasiga kirishlikka ramazonda namoz o'qiydigan bo'lishlikka emas yoyinki shariatning buyruqlarini ba'zisini qilib ba'zisini qilmaslikka emas odamlarni tekshiring moli bor odamlar o'zi xohlagan vaqtida qiladigan ehsoni shundan gapirilsa islomda chunki unga oson odatlanib qolgan dadasidan tortib shu har bir odatdagi mavsumlar borki shunda katta ziyofat qilaveradi Mana shundan gapirilsa oson unga. Islomni jiddiy buyruqlardan gapirsa, ilm o'qishdan gapirilmasa Chunki shariat ilmga buyurdi. Ilmga amal qilishlikka buyurdi. Mana bu narsalardan gapirilmasa, chunki bu narsalar og'irroq tuyuladi. Islomning qattiq bir haromga qattiq bo'lgan hujumlardan gapirilmasa, shu qanday bo'lsa ham shu topib shuni o'zini nazdida bo'lgan ehson degan tomoni bo'laversa mana bu narsalarni tekshirib ko'rsak hamma odam islomning bir tarafidan ushlab olgan hindistonga borgan amolar filning bitta oyog'ini bittasi ikkinchisi dumini boshqasini ushlab olgandek va fil qanaqa ekan desa shu ushlab olgan tarafini gapirgan mana bu surat hammamizda bor birodarlar Alloh bizni buyuryaptiki, islomga yoppa hamma islomga kirishlikka. Islom buyuriydi. Rasul sallallohu alayhi va sallamga har bir narsada buyurgan ishlarda ergashishlikka. Islom buyuriydi, 5 vaqt namozni o'qishlikka. Islom buyuriydi, molimiz nisob ketganda zakot berishlikka. Islom buyuriydi, bu bir oy Ramazonda roza tutishlikka. Islomning buyruqlari, islom Alloh yo'lida butun vujudi bilan kurashishlikka buyuriydi mana bu boblar gapirilmasa eshituvchilar ham nihoyatda hushyorki quloq solib boraveradi o'zini rayiga kelib qolgan narsa bo'lganda bugungi darsda nima bo'ldi desa mana shu dars zo'r bo'ldi deb shu aytadi hech boshqa joy uning esiga ham kelmaydi ana bu narsa iymon keltirgan kishilarni alloh taolo islomga hammasiga kirishlikka buyuryapti 24 soatimiz Allohni buyrug'iga muvofiq bo'lishi kerak. Ko'p kishilar o'ylaydiki, bu narsa juda qiyin deb o'ylaydi. Islomni biz silim deb ataymiz. Salomatlik, xotirjamlik yoppasiga kirib oling. O'ylang, haq nima bo'lsa shuni qilaman bugundan deng, o'tish tamom, hech qiyinchilik yo'q. Odamlar osiy bo'lishi juda ko'p qiynalyapti bu narsa. Shaytonning izlariga ergashmanglar. Islomning ko'rsatmasidan boshqa hamma yo'l hamma jamoalar baribir shaytonning yo'lidir rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta yo'l chizdilar mana bu yo'lni islom yo'li dedilar uning yanida ko'p yo'llarni yo'lchalarni chizdilar mana bu shaytonlarning yo'li har bittasining oldida shayton bu yoqqa deb chaqirib turadi hamma islom yo'liga chiqqan lekin islom yo'liga bir masofa bosgandan keyin bu yoqqa degan yo'lga kirib ketavergan bu islom yana ba'zisi bir masofagacha chidagan u yerga borganda bu yoqqa degan ikkinchi taklif qiluvchi shaytonni yo'liga kirib ketgan umuman masofaning oxiriga borguncha juda kam odam qoladi birodarlar ko'p kishilarning islomlari shuki dunyoviy ishlari yurib tursa musulmon bo'lishib turadi dunyoviy ishlarga putur yetib qolgan vaqtda o'qishni boshladimu dunyo ishi bo'lmay qoldi demak o'qishni to'xtatishim kerak deb o'zi to'xtadi Endi undan tashqari dunyoviy ish yurib yurgan bo'lsa ham o'qishni to'xtatib qo'yishadigan bo'lib qola qoldi. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Agar qoyilsanglar, sizlarga ochiq hujjatlar kelgandan keyin bilinglarki, Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Sizlarning bu toyilib ketishinglardan o'ch olishlikka qodir zotdir. 7-nido Alloh yo'lidagi infoq. Bu zakotdan boshqa narsadir. استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ey iymon keltirgan kishilar biz rizq qilib bergan narsalardan Allohning yo'lida sarf qilinglar sizlarga bay bir narsa sotib qutuladigan kun yo'q bunaqa kun yo'q shunaqa kunlar kelib qolishligidan ilgari Allohning yo'lida infoq qilinglar. Endi bu yerda bir narsani sotib qutulib olaman deb hayolinglarga ham keltirmanglar. Oldi sotdi yo'q, oshnachilik yo'q, vala qulla tanish bilish yo'q, vala shafa'a iltimos yo'q. Mana bu kunlar kelib qolishligidan ilgari Allohning yo'lida infoq qilinglar. Kofirlar haqiqiy zolimlardir olloh yo'lida mollariga shukur qilolmaganlar bular zolimlardir deyapti alloh taolo mana bu oyat bizlarni olloh yo'lida nafaqa infoq qilishlikka buyuryapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam yarimta xurmo bo'lsa ham o'tdan saqlanib olinglar dedi alloh subhanahu va taolo infoqqa buyuryapti. Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله subhanahu va taolo mana bu oyatda biz rizq qilib bergan narsadan infoq qilib olinglar. Bir kun kelib o'lim kelib qolishlikdan ilgari. O'lim kelib qolganda sizlarni bittalaringlar aytadiki, ey Rabbim, meni bir ozgina bir muhlatga ila ajali qolib ko'pmas bir ozgina muhlatgaki o'limimni kechiktirib turgin bir sadaqotlar qilib o'zingni yo'lingda bir yaxshi solih odamlar jumlasidan bo'lib oling ozgina ila ajali qolib ozgina muhlatga bir qo'ygin deb qoladigan kun kelishidan ilgari ollohni yo'lida ifo qilinglar men hozirgi shu yerda turgan jamoaga bir qalblarni shunday ochib tursalar bir shu infoq haqida bir hamma odam o'ziga bir vazifa qilib qolishi kerak vojib qilib demoqchi emasman o'zimning kasbimni yuzdan birini bo'lsa ham ollohni yo'lida infoq qilaman deb mana bunday o'ziga bir ahdga o'xshagan qilib olishi kerak zakotdan tashqari agar shu narsani qilmasa birodarlar alloh subhanahu va taolo baribir undan oladi qanday qilib oladi alloh subhanava taolo mana bu hadis shariflarda borki boshiga musibatlar tushirish boshqa qilishlik alloh taolo baxildan o'zi beriladigan narsani majbur suratda chiqaradi lekin ajr bermaydi deydi mana ko'p kishilarni ko'rasiz ixtiyoriy holatida biror bir narsani itloq qilmaydi yomon tush ko'rib qolganda ko'rasiz xotam paydo qiladi yana bu ko'p kishilarni ko'ring qattiq dardga chalinib qolganda xotamtoy u tarixdagi xotamtoy emas mana shu odam xotamtoy deysiz ixtiyoriy ravishda hech qanday infoq qilmaydi mana bu narsalarga alloh subhanahu va taolo ajrlantirmaydi birodarlar mana bu narsani infoqqa buyuryapti har bir kishi o'zining shohdan saqlanishligi kerak shoh umumiy baxillik bu narsa insonlarning halok qilishlikka olib boradi jamiyatlar halok bo'ladi. Hozirgi jamiyatlarning vayron bo'lishligi faqat shoh kasali bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan o'tgan ummatlarning hammasini halokatini shoh umumiy baxillik bilan halok bo'lganligini bayon qildilar. Mana bu narsa hozirgi jamiyatni vayron qilyapti. Dedi bir kishi so'rabdilarki, mahram bo'lmagan kishi bilan ayol kishi namoz farz jamoatini o'qisa bo'ladimi debdilar. Albatta bo'ladi. Mana shu mana shu jamoatda o'qilayotgan namoz shunaqa namoz. Lekin bu yerda oxirida bir savol bo'lyaptiki, agar er kishi yakka bo'lsa-chi, u narsa mumkin emas. Yakka er kishi u nomahram bo'lsa, unga iqtido qilib o'qishlik mumkin emas bo'ladi. Chunki shariat ajnabiy erkak bilan ayol kishining xoli bir joyda turishligini man qilgan. Xoli surat. endi qur'on oyatidagi sajdani so'rabdilar sajda oyatini o'qigan vaqtda sajda qilaveradi shu vaqtda qilishligi yaxshi sal bir sabab bo'lib tahir qilsa zarari yo'q sajda duosini o'qishligi o'qimasligi ixtiyor o'zida masalan bu bu mustahablarga kiradi bizda bir kishi aytadilarki bir odam musulmonlarni ichiga kelib nasoro diniga da'vat qilyapti bu odam endi nasoro diniga da'vat qilsin, siz uni islomga da'vat qilishingiz kerak Shu javob shu. Ya'ni uni islomni tushuntirishlik kerak. Uni botilligini bayon qilishlik kerak. Nasorot yo'lini masalan Allohning yo'lini o'zgartirishganligida ularni shak shubha yo'q. Ular botil ahllar. Isa alayhisalomni Allohning o'g'li deyishadi. Agar Allohning o'g'li demasa, u nasoro emas o'zi. Shuning uchun nasorolik kofir bo'lgan. Ular bularni hamma e'tiqodotlari tosida. Bularni bayon qilishlik kerak. Bizning yo'limiz haq ekanligini shak shubha yo'q. Yana bir kishi so'rabdi, yosh bolalar o'ynaydigan qo'g'irchoqlar uyda bo'lsa ibodatga zarari bo'ladimi degan. E, yosh bolalar qo'g'irchoqlarda bir qiz bolalar o'ynasa, buni zarari yo'q. Buni ibodatga ham zarar yo'q. Chunki qo'g'irchoqlar hammasi yerda bo'ladi, birodarlar. Bu haligi odamlariki, odam chekiladigan qo'g'irchoqlarni haligi tepaga qo'yib qo'yganlar, u qo'g'irchoq emas. U ashir bolalarning ulfati desa bo'ladi. ya'ni buni biz qo'g'irchoq deb yerda yerda xorlanib yurgan narsaga ruxsat bo'ladi chunki yerda xorlanib yuribdi yerda xorlangan narsa bo'laveradi alloh subhanahu va taolo nasihat yozganlarga alloh taolo biz qo'limizdan kelgancha javob berdik alloh taolo o'zi qabul qilsin bularni yozganiga ajr bersin